Türkistan olanları, din İslam yol vasıtları, cihat üçün atlangan Allah'ın tulparları. Türkistan olanları, din İslam yol vasıtları, cihat üçün atlangan Allah'ın tulparları. Türkistan olanları, din İslam yol vasıtları, cihat üçün atlangan Allah'ın Türkistan olanları Din İslam yol vasıtları Cihat üçün adlanan Allah'ın tulparları